araw na to. Tomorrow. Nako. Ito na nga po ang hinihintay ng marami, especially ng mga Barangay Hinebra fans. Game number 6 ng PBA Governor's Cup. Bukas po yan Wednesday. At syempre, nagpapatuloy ang NBA playoffs. Uh, game, uh, ano bang mga maglalaban-laban bukas? Uh, hindi ko na makikira. But uh, I think there are 3-4 games yata na scheduled tomorrow in the NBA playoffs first round action. Kaya magbabalik po tayo bukas 7 o'clock dito pa rin sa Radyo Pilipinas 2. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol. Good evening sa inyo lahat. Hatol, hatol ng bayan. Election Quick Facts face-to-face campaign. Ang in-person campaign ngayong may pandemya ay pinapayagan, pero ang mga rules ay naiba mula sa nakagisnang estilo ng pangangampanya. Bawal na ang pumasok sa bahay ng mga butante kahit ito ay may pahintulot. Hindi na pwede ang mga umpukan o crowding. Ang pagyakap, paghalik, o kahit pagbeso at pagkamay ay hindi na rin pinapayagan. Ang pagpicture o selfie ay uubra kung ito ay susunod sa social distancing. Ang pamimigay ng pagkain, inumin at higit sa lahat ang pamamahagi ng salapi ay mahigit higpit na ipinagbabawal. Ang mapatutunayang nakagawa ng election offense ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong o disqualification mula sa pampublikong tungkulin. Hatol, hatol ng bayan sa Radyo Pilipinas. Ready ka na bang ma-experience ang bagong MRT3? Serbisyong mas pinaganda na, libre pa. Important reminders lang po para sa ating mga commuters para maka-avail ng free ride from March 28 to April 30, 2022. Sa mga babiyahe ng single journey, magtungo sa ticket booth para kumuha ng SJT. Sabihin lang sa ticket seller ang stasyon kung saan ka bababa. Para naman sa mga may valid stored value o gift card, pagdating sa ticket gate ay itap ang iyong card para makapasok sa platform. Siguraduhin na ang card na ginamit pagpasok ay same card na itatap sa pag-exit. Ito po ay free of charge. At siyempre, lagi pa rin sundin ang mga health and safety protocols sa mga istasyon at loob ng tren. Ingat po sa biyahe. A public service announcement from Radyo Pilipinas. Headlines ngayon, sports news, magazines, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. In one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Broadcasting Service, 70 years of broadcast heritage. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. <laughs> Lord.